أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم หรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาทีละน้อยแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นแน่นอนเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون และพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างบ้างหรอกหรือว่า เงาของพวกมันจะทอดไปทางขวา หรือทางซ้าย เพื่อกราบต่ออัลลอฮ์ โดยที่พวกมันนอบน้อมต่อพระองค์และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน ที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลาย และมาลายกาจะกราบต่อ a l อ a โดยที่พวกมันจะไม่หยิ่งพยอง يخافون ربهم ฟ ن فوقهم و ي ฟ ع ล و นมา ي ุมรุนพวกมันจะกลัวพระผู้อิบานของพวกมัน ผู้ทรงอำนาจ โดยจะปฏิบัติตามสิ่งที่พวกมันถูกบัญชาชยาใล้ و ล ا ล الله ต ا تتخذوا إلهين اثنين อินนมะฮุวะอิลาฮุวาฮิดุนฟะอียายะฟัรฮบุนและอัลลอฮ์ตรัสว่า พวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์แท้จริงพระองค์นั้นคือ พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้น เฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจำต้องเกรงกลัว وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون และเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการพักดีต่อพระองค์เท่านั้นจำต้องมีเป็นประจำ ดังนั้นพวกเจ้าจะยำเกรงผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือ نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون และไม่มีความโปรดปรานใด ๆ ที่พวกเจ้าจะได้รับ นอกจากมันจะมาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อความทุกข์ยากได้ประสบแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จะคร่ำครวญต่อพระองค์ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون แล้วเมื่อพระองค์ทรงปลดเปลื้องความทุกข์ยากนั้นออกจากพวกเจ้า กลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จะตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยทันทีเพื่อ เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้แก่พวกเขา ดังนั้นจงอย่าร่าเริงไปเถิดแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ให้เป็นที่เคารพบบูชา อันเป็นส่วนได้จากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพ แก่พวกเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกเจ้าจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอน เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้ากุขึ้นมา และพวกเขาตั้งบุตรีให้แก่อัลลอฮ์ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ และสำหรับพวกเขานั้นมีสิ่งที่พวกเขาอยากจะมีคือบุตรชาย และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูกผู้หญิงใบหน้าของพวกเขาได้กลายเป็นหมองคล้ำ และเศร้าสลด เขาจะหลบซ่อนตัวเองจากกลุ่มชน เนื่องจากความอับอายที่ได้รับข่าวอย่างนั้น เขาจะเก็บมันไว้ด้วยความอดสูหรือฝังมันในดิน พึงทราบเถิดว่า สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้น ช่างชั่วช้ายิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้น มีตัวอย่างที่ชั่ว และสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีตัวอย่างที่สูงส่ง และพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون และหากอัลลอฮ์จะทรงเอาโทษมนุษย์เนื่องจากความอาธรรมของพวกเขา พระองค์จะไม่ทรงเหลือทิ้งไว้บนมัน คือแผ่นดิน ซึ่งสัตว์โลกใดๆ แต่พระองค์จะทรงประวิงเวลาให้แก่พวกเขา จนถึงเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อวาระของพวกเขาได้มาถึง พวกเขาจะประริงเวลาให้ช้าสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ และพวกเขาจะเร่งให้เร็วไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาชิงชังให้อัลลอฮ์ และลิ้นของพวกเขากล่าวเท็จขึ้นว่าสำหรับเขานั้นดีเยี่ยมแท้จริงสำหรับพวกเขาคือไฟนรก และพวกเขาจะถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน ت قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ความจริงเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติต่าง ๆก่อนเจ้า แล้วชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่เพลิดเพล้วแก่พวกเขา ดังนั้นมันจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาในวันนี้ และสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวด และเราไม่ได้ประทานคำพีนี้ลงมาแก่เจ้าเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อให้เจ้าชี้แจงแก่พวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون แล้วลอทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้า เพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้น หลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มผู้รับฟังการตักเตือนและแท้จริงในปัสสุสัตว ย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้า เราจะให้พวกเจ้าดื่มจากสิ่งที่อยู่ในท้องของมัน ซึ่งกลั่นมาจากระหว่าง มูลและเลือด เป็นน้ำนมบริสุทธิ์ เป็นที่โอชาแก่ผู้ดื่มทั้งหลายและ อินนฟีซาลิกละอายะตันลิกอมียะกิลูนและจากผลของต้นอินทผลัมและองุ่นพวกเจ้าได้เอาจากมันมาเป็นของมึนเมา และเครื่องยังชีพที่ดี แท้จริงในการนั้นแน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชน ผู้ใช้ปัญญา وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون และพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงดลใจ แก่พึ่งว่า จงทำรังตามภูเขา และตามต้นไม้ และตามที่ พวกเขา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 จงกินจากผลไม้ทั้งหมดแล้วจงดำเนินตามทางของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า อย่างสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มต่างๆที่มีสีสันออกมาจากท้องของมัน ในนั้นมีสิ่งบำบัดแก่มนุษย์ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตึกตรองอย่างแน่นอน والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أ ر ض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ลาวล้อนั้นทรงบังเกิดพวกเจ้า แล้วทรงให้พวกเจ้าตาย แล้วบางคนในหมู่พวกเจ้า มีผู้ที่ถูกนำกลับไปยัง วัยต่ำสุดของชีวิต เพื่อไม่ให้เขารู้อะไร หลังจากที่เขาเคยมีความรู้ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเดชานุภาพ วัลลอฮุฟัดดลบะดคุมอะลาบะดินฟิรริซก فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون และอัลลอฮ์นั้นทรงทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้า ดีเด่นกว่าอีกบางคน ในเรื่องของปัจจัยอย่างชีพแล้วทำไมบรรดาผู้ได้รับความดีเด่น จึงไม่แบ่งปัจจัยยังชีพของพวกเขา แก่บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขาครอบครองเพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขาอากตันอยู่กระนั้นหรือ أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ซึ่งมาจากหมู่ของพวกเจ้าเอง และทรงทำให้พวกเจ้ามีลูกหลานจากคู่ครองของพวกเจ้า และทรงประทานเครื่องยังชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้า ดังนั้นต่อสิ่งเท็จกระนั้นหรือที่พวกเขาศรัทธา และต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาเนรคุณ و และพวกเขาจะเคารพบบูชาอื่นจากอัลลอฮ์คือสิ่งที่ไม่มีอำนาจให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา จากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่อย่างใดและพวกมันก็ไม่สามารถกระทำได้ดังนั้น พวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์ทั้งหลายแก่อัลลอฮ์เลย แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ถึงบ่าวที่เป็นทาสไม่มีอำนาจในสิ่งใด ๆ และกับผู้ที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีจากเรา แก่เขาแล้วเขาก็บริจาคมันไป ทั้งในทางลับ และทางเปิดเผย พวกเขาจะเท่าเทียมกันหรือ การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم แล้วลอทรงยกอุทาหรณ์ถึงชายสองคนหนึ่งในสองคนเป็นใบเขาไม่สามารถกระทำสิ่งใด และเขาเป็นภาระแก่นายของเขาอีกด้วย ไม่ว่าแห่งใดที่นายจะส่งเขาไปเขาจะไม่นำความดีใด ๆ มาเลย เขาจะเท่าเทียมกับผู้กำชับในทางที่เที่ยงธรรม และเขาอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมกระนั้นหรือ และเฉพาะอัลลอฮ์นั้น ทรงรู้สิ่ง ้นยานวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพันดินและเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นไม่ใช่อื่นใด นอกจากเพียงชั่วพริบตาเดียวหรือมันใกล้ยิ่งกว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพ เหนือทุกสิ่ง و ا ل ل ม أخرجكم من ب ม و ن أمهاتكم لا ت ع ل มู ن ชีอา وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون และอัลลอฮ์นั้นทรงให้พวกเจ้าออกจากคันของบรรดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยิน และเห็น และมีหัวใจเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ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 ไม่มีผู้ใดดึงพวกมันไว้ได้ นอกจาก อัลลอฮ์ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณ สำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธาัอ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ม تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين และอัลลอฮ์ทรงทำให้มีที่พำนักในบ้านของพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีบ้านที่ทำจากหนังสัตว์ซึ่งทำให้พวกเจ้ารู้สึกเบาในยามเดินทางของพวกเจ้าและในยามพักของพวกเจ้า

كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون แล้วเราทรงทำจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ให้เป็นเงาร่มแก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงทำให้ที่พักพิงจากภูเขา ให้แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงทำเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่พวกเจ้า เพื่อป้องกันให้พวกเจ้าให้พ้นจากความร้อน และเสื้อเกราะ เพื่อป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากอันตรายในสงครามเช่นนั้นแหละพระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วน เพื่อพวกเจ้าจะได้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ดังนั้นหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้าคือการแจ้งข่าวอย่างชัดแจ้งเท่านั้น يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون พวกเขาตระหนักดีถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่แล้วพวกเขาปฏิเสธมัน และพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون และในวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ถูกอนุญาต และพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้ดำพันถึงความผิดและ และเมื่อบรรดาผู้อาธรรมได้เห็นการลงโทษมันจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่อนปรน وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء ش ر ك ا ن ا الذين كنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون และเมื่อบรรดาผู้ตั้งภาคีได้มองเห็นเจวิตของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อิบานของเราเหล่านี้ คือเจวิตของพวกเรา ซึ่งพวกเราได้เรียกร้องให้เคารพบบูชาอื่นจากพระองค์ ดังนั้น พวกมันจึงได้กล่าวตอบว่า แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นผู้โกหกและในวันนั้นพวกเขาจะยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยกุขึ้นมา ก็จะสูญหายไปจากพวกเขา الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นทางของอัลลอฮ์เราได้เพิ่มการลงโทษให้แก่พวกเขามากขึ้น เนื่องจากพวกเขาได้ก่อกรรมทำชั่ว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 และวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ เพื่อเป็นพยานต่อพวกเขาจากหมู่ชนของพวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพยานต่อพวกเขาเหล่านั้น และเราได้ประทานคำภีให้แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่งและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون แท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรม และความดี และการบริจาคทานให้แก่ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากสิ่งลามก และความชั่วและการอาธรรมพระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึก وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً อินนัลลอฮะยะลัมมาตะฟาลูนและพวกเจ้าจงปฏิบัติตามพันธสัญญาของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วน เมื่อพวกเจ้าได้ให้สัญญาไว้ และพวกเจ้าอย่าได้บิดพริ้วคำสาบานหลังจากได้ยืนยันมัน และแน่นอนพวกเจ้าได้เอาอัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 ต ن ت م فيه تختلفون และพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นนางที่คลายเกลียวได้ของนาง หลังจากที่ได้ปั่นมันให้แน่นแล้ว โดยถือเอาการสาบานของพวกเจ้า เป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้า เพื่อที่จะให้กลุ่มชนหนึ่ง เข้มแข็งกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่ง แท้จริงอัลลอฮ์ทรงทดลองพวกเจ้า ด้วยการสาบาน

และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอน พระองค์จะทรงทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกัน แต่พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และแน่นอน จ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم และพวกเจ้าอย่าถือเอาการสาบานของพวกเจ้า เป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้ากันเอง แล้วเท้าก็จะก้าวพลาดได้หลังจากที่มันมั่นคงแล้ว และพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความชั่ว เพราะพวกเจ้าได้ปิดกั้นทางของอัลลอฮ์และสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์ อินนามะอินดัลลอฮิฮุวะขัยรุลละกุมอินกุนตุมตะลมูนและพวกเจ้าอย่าแลกเปลี่ยนข้อตกลงของอัลลอฮ์กับราคาเพียงเล็กน้อยแท้จริงนะที่อัลลอฮ์ย่อมดีกว่าสำหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้มาอินดะคุมยันฟดวะมาอินดัลลอฮิบาก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

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา เราจะให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่า ที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ดังนั้นเมื่อเจ้าต้องการจะอ่านอัลกุรอาน ก็จงขอความคุ้มครองต่อลอให้พ้นจากชัยตอน ที่ถูกสาปแช่ง